Գրիգոր Մելիք Սարգսյան Երկիծական մանրապատումներ Կաշառակերը Երբ մանուկերնա կատնակեր եւ ագահեր եւ շատակեր իսկ երբ աճեց զորացավ դարձավ խոշոր կաշառակեր Երեխա էին արդեն իր մոտ, լեշակերն ու մսակերը։ Իր հետ կարող էր մրցակցել լոկ գլխակեր մարդակերը։ Հանսանձարձակ մի պաշտոնյա, ինչքան ուտեր չեր կշտանա։ Համարում էր եղածը քիչ, խժռում էր նա ամեն ինչ։ Փորը դարձրել էր ահավոր հսկայական մի անտակոր։ Կցամաքեր, եթե չուտեր փողն ու կաշառքը ամեն օր։ Ավազակի եւ գողի պես մարդկանց փողերն է գրպանում եւ թալանած այդ փողերը տեղավորում իր գրպանում։ Այսպես անքան հապշտակեց, հղփացավ ու ճարպակալեց, որ մի օր էլ փողը ձերքին բռնվեց ու ձերբակալվեց։ Նրա կերած այդ կաշառքը մթագնեց կյանքն ու парքը։ Ինքն էր այլոց տունը քանդում, այժմ ինքը չոքեց բանտում։ Կաշառակերը ի վերջո կործանվելու է անպաճար։ Քանզի կերած կաշառքի մեջ շահից բացի նաև կաշառ Իշխանատենչը Զվից դուրս եկած ճուտիկի նման կարծում էր ինքն է երկրի արքան։ Թրճկոտում է նա հանց գորոզարքա եւ երազում է դառնալ թակավոր։ Թեև դատարկ է փուչու սնամեջ, բայց մեծամիտ է եւ իշխանատենչ։ Ձգտում է հանուն իր բարորության ցանկացած գնով գալ իշխանության։ Ինչով եմ պակաս ես քաջնազարից, թեև եկել եմ քրջի բազարից, բայց վայ ձերորին, եթե հենց այս պահին ինձ նրա նման չդնեք գահին։ Այսպես հողորտած ապուշներ ճարեց եւ իշխանական տաշտակին փարվեց եւ քանի որ շատ բռի էր կողով գնաց ու հասավ ազգային ժողով գնահատեցին իր լոլոները ամենավերին էշալոններում եւ չի բացառվում հանկարծ մի օր հենց այս փրջին ընտրեն թակավոր վայն եկավ դարավային մասսաներին որ հավատում են այս մասոններին եւ նրանց դրած իրենց ուսերին փառաբանում են ինչպես կայսրին։ Մեզ պետք չեն անձիկ այս իշխանատենչ, արքային պիտի փնտրենք ազգի մեջ եւ արքա ընտրենք այնպիսի մի այր, որ դառնա ազգին սիրող բարի հայր։ Ինչ ասեմ ազգին վերյալներին, որ չեն ցանակում այս իշխանատենչ վայրենիներին։ Սայատնովան էր լոկ խոստովանում, որ Ռամիկը երբեք իշխան դառնալ չի ուզում։ Խոհեմությունն է արքային սազում, ուստի այս հարցը մեզ շատ է հուզում։ Իշխանատենչը կտա մեր վերջը, եթե ինքներս չփակենք նրա արյունոտ էջը։ Ոչ ասենք չնչին իշխանատենչին եւ արքա կարկենք ազգի փրկիչին։ Հաստագլուխ սապրագլուխները Անցան անվտանգ նախկին օրերը լցվեցին հայոց բերրի հողերը ինչպես գազաններն ու սողունները օլիգարխների սապրագլուխները ամեն օլիգարխ ու մեծ պաշտոնյա ունի մի քանի տասնյակ տիկնապա որոնք շրջում են գազազած զինված եւ ահաբեկում հասարակ մարդկանց պահում են նրանց օլիգարխ տերը որ պաշտպանեն իր կյանքն ու փողերը, բայց հաճախ նրանք փոխում են դերը, սարսափով լուսնում մարդկանց սրտերը։ Լսվում են նրանց կրակոցները, փակում են ճամփեքն ու փողոցները, որ ազատ գնան լկտի դերերը, անառականոցներն ու շքեղ տները։ Կազմակերպում են կեղծ ընտրություններ, դերերին դարձնում երեսփոխաններ, դանակը սեղմում են կոկորդներին ու վերացնում հակառակորդներին ծեծում են մարդկանց կամ էլ սպանում եւ դրա համար գումար ստանում, բայց չեն ստանում արժանի պատիժ, դիտվում են հիվանդ, հաշմանդամ կամ գիժ, որպեսի կանխվի նոր բախումները ու ազատ ապրեն երեխաները, պիտի սանձվեն օլիգարխները եւ հաստագլուխ սափրագլուխները։ Խափեություն Որոշ մարդիկ ողջեությամբ համակված են խափեությամբ պիտի խափեն, մի բան լափեն, որ հակենան ու մրափեն։ Մեծ խափեբազ ամբախովը կրկնում էր ու խրատում ամեն բանում դիփ խափումին, բայց այլոց էլ մենք ենք խափում։ Խափում են դեր ծնված պահից։ Սուտ լած դնում, որ կուրս կուտեն, ապա խափում ամեն բանում, որ թալանեն ու օգտվեն։ Խափում են միշտ ճառասելիս, կշռելիս, փոխհաշվելիս, սիրո հարցում աղջիկ տալուց պատգամավոր ընտրվելուց խափում են թե շատ լավ կապրենք, թե իրեն կան իշխանության, սակայն հետո մեզ ենթարկում շահագործման ու բռնության։ Ով որ վերանա այս աշխարհում խապկանքները, կեղծն ու սուտը, պիտի կտրենք խափողների երկար լեզուն քոքն ու տուտը։ Դավաճան հայվան Շունը չպետք է լինի դավաճան այլ շատ նվիրված ու հավատարիմ։ Սակայն սա դարձավ դավաճան հայվան եւ դավաճանեց նախկին տերերին։ Նոր տերեր ճարեց ու բույնը փոխեց, բայց կրկին կծեց, գզեց ու հաչեց։ Եղած շեղածը նրանց գողացավ, լափեց, կշտացավ ու շատ չաղացավ։ Ուրիշ շիների հետ ընկերացավ, ոչը վերտնկեց, չոքեց, շնացավ, կազմեց թափառող շների ոհմակ, ազատատեն չէ, ասացին ոմանք բայց նախքին դերը երբ հզորացավ, վազելով նրա մոտ վերադարձավ, ոտքերը լեզեց, նորից խոստացավ, լինել հուլուշուն, հեզու սրտացավ։ Բայց ով դավաճան դարձավ մեկ անգամ, պետք չի վստահել կյանքն ու ապագան։ Լավ դերը պիտի սրան խոթակի, որ ճոլերն ընկնի ու սոված սատկի։ Դե ասեք, ով է այս դավաճանը եւ երբ է գալու սրա վաղճանը։ Մարդը ինչով է մեղավոր։ Աստծո առաջ մարդիկ բոլոր հավասար են ու կարևոր։ Լինեն թե գին, թե տղամարդ, թե երեխա, թե ալևոր։ Բայց վրիպել է ահավոր դատավորը մեր երկնավոր, ստեղծելով որոշ մարդկաց ինչ որ չափով պակասավոր։ Մարդուն պիտի գնահատել ոչ թե միայն արտակինով, այլ բարությամբ, ամեղությամբ եւ հոգեվոր արժեքներով։ Ծիծաղում են նրանց վրա որոշ մարդիկ նենգ ու ստոր, համարելով որ առավել խելացի են ու բախտավոր։ Լավ է մարդը լինի ոչ շատ վայելչակազմ, տաղանդավոր, քան թե լինի գող ավազակ, վտանգավոր իշխանավոր։ Ինչ անենք, որ կաղ ու կույր է, խոլ ու համր, սապատավոր, կարևորը միտքն ու հոգին լինեն մաքուր ու լուսավոր։ Կույր հանճար Հոմերոսը, Նապոլեոնն ու Բայրոնը կաղ, բայց եղել են արգասաբեր, նշանավոր քաջուան վախ։ Անշեղորեն պիտի Աստծո պատվիրանները կատարել, կարիքավոր մերձավորին սիրել, օգնել եւ սատարել։ Խնձորը Գործը սպրծած տուն եմ գնում, մեկ էլ տեսնեմ մի ասենց կլոր, կարմիր խնձոր ցեխի մեջ ընկած ֆարֆռում է։ Ասի, բախտս, ռես, իր ոդկով եկել է, կրանան վերցնեմ։ Հիմա դուք լինեիք չեք վերցնի, որ պիտի ին վրա խնդակ։ Հենց հասա վերցնեմ ասի, ինչի, ես խի ըտենց մարդեմ, որ թույլ տամ ինձ ցեխի միջից խնձորը վերցնեմ։ Ասի, ենթադրենք, խնձորը ես չեմ տեսել, թողնեմ գնամ։ Հիմա ուզում եմ գնալ, բայց ոդկս չեմ կարողանում ոդկից առաջ դնել։ Այդ անտեր խնձորը ինձ մագնիսի պես հետ հետ է քաշում։ Հիմի ստեղից ես ինձ զորո բոթելով, բոթ բոթելով մի 13 մետր տարել եմ, ճանապարհին մտածում եմ, տեսնես այդ խնձորն ինչու են գցել փողոցում։ Գցել են որ լրիվ կորի, թե ինձպես մեկը գտնի ուրախանա։ Եկել ասում եմ, չէ որ պայմանավորվել ենք, իբր չեմ տեսել։ Մեկ էլ դառնամ, շուկից հետ եմ կռվում, ոնց թե պայմանավորվել ենք։ Բա մարդ էլ իր շրջապատի նկատմամբ այսքան սառնասիրտ կլինի, լավ։ Այս խնձորը մնաց ցեղի մեջ, էկոսլրիվ կփչանա ու մենք օրը ցերեկով չկարեցինք մի խնձոր էլ ցեղից բրկենք։ Է, այս արևետակել ինչի ենք ապրում։ Լավ, ասի որ ինձ չի կարելի վերցնել, ենթադրենք թե ես երեխա եմ, միրքել շատ եմ սիրում, երբ դառնամ գնամ իմ մանկության հետքերով։ Է, երեխին կարաս խրատես, որ ցեղի միջից խնձորը չի կարելի վերցնել, նա անպայման կվերցնի, չէ՞։ Ճիշտ է, չէ՞։ Իհարկե կվերցնի։ Հիմա ասենց Երեխայի նման թռչկոտելով, երկելով ու թռվռալով գնում եմ, հասել եմ խնձորին, որ պիտի վերցնեմ, մեկ էլ ասի, որ երեխա եմ པարզ է, բայց այդ երեխան ծնող չի ունեցել, չեն խրատել, որ ցեղի միջից խնձորը չի կարելի վերցնել։ Հմ, հակահիգենիկ է, այդ բոյն էլ երեխա կլինի, ամոթ է, ամոթ, ամոթ, թող գնա։ Թողել փոշմանած ետ եմ դարել, ճանապարհին մտածեցի, որ եթե երեխայությամբ չեղավ, արի ինձ գիտնականի տեղ դնեմ, իբր այդ խնձորը վերցնում եմ ուսումնասիրության համար, ես իմ ինքնասիրությունը չեմ կարող հանուն գիտության երկու րոպեով զոհել։ Հիմի ձերքերս դրել եմ յետևս որպես գիտնական, որպես փիլիսոփա, որպես դարիս մեծագույն մտածողներից մեկը, քայլում եմ հանգիստ ու հասել եմ խնձորին։ Էնա հա պիտի վերցնեմ, մեկ էլ ասի լավ է լավ, որ ես գիտնական եմ բարձ է, բա որ ես գիտնական լինեի ու ինձ մի խնձոր պետք լիներ ուսումնասիրության համար, չէի կարող մի գրություն գրել գյուղատնտեսության նախարարությանը, նրանք ինձ ոչ միայն մեկ, այլ միարկը գնդիր խնձոր կողարկեին։ Էլ ինչու եմ կրանում։ Հələ տեսնողն էլ ասի, վայ, հələ տեսեք է, ակադեմիկոսից նայեք է, չի հələ մաչում, կռացել է, ցեխի միջից խնձորն է վերցնում բադա ապտակչի գիտության հասցեին, հա? Է, ասի գնամ դարդից մի բաժակ օղի խմեմ, մոռանամ։ Գնացի։ Մեկ էլ ասի, այդ օղին որ խմեմ, այս խնձորն իսկական զակուսկու բան է։ Հիմի զակուսկուս ոնց փրկեմ ցեղից, հա? Լավ, ասի որ երախայությամբ չեղավ, խելոքությամբ չեղավ, արի ես անգամ ինձ ախմախի տեղ դնեմ, խնձորս վերցնեմ։ Ախմախին կարաս խրատել, որ ցեխի միջից խնձորը չի կարելի վերցնել։ Նա անպայման կվերցնի, ճիշտ է, չէ՞։ Իհարկե կվերցնի։ Հիմա ասենց եմ ուրախացել, որ ախմախ եմ, չեմ կարա ասիլ։ Ոնց որ աշխարհն ինձ են տվել։ Եթե եմ դարձել սավսալակի նման, ապուշ կտրած գնում եմ, շուտ էլ հասա Զակոսկոս, որ վերցնեմ, մեկ էլ ասի լավ, որ ես ախմախ լինեի, այն գլխից ես խնձորը վերցրած գնացած կլինեի, էլի։ Էլ ինչ եմ մտածել, թե մեկ երեխա եմ, մեկ գիտնական եմ, մեկ ախմախ եմ, գնացել ու ետ եմ դարձել։ Նշանակում է ախմախությունս պակասում է։ Կերի 100%-անուց չի, որ համարձակ վերցնեմ գնամ։ Այ Աստված ասացի։ Մի շնորհք ես տվել, այն էլ կիսատ պռատ ես տվել։ Ոչ կարողանում ենք վերցնել, ոչ էլ թողնելու գնալ։ Մեր հալը ո՞նց պիտի լինի։ Կամ այդ որ սխալից համարես վրես ծիծաղում, ախր քայքայվեցինք է գնալու գալով։ Ասենց թողի գնացի։ Ճանապարհին ինքս ինձ ասացի, լավ, այս սիմարածը մաքուր էշություն չէր, դե որ էշություն է, ասենք էշեմ, բրծավ գնաց։ Էլ ինչի եմ ընկել սարուզոր։ Էշին կարաս խրատել, որ էշություն չանի, նա անպայման կվերցնի, ճիշտ է։ Իհարկե ճիշտ է։ Մենակ ասի այն պայմանով, որ ես իմանամ էշեմ, թող ուրիշները չիմանան, անհարմար է։ Ստեղից հաղթած ետ եմ դառնում, այդ խնձորը էշշական վերցնում եմ որուտեմ, տեսնեմ ցեխոտ է։ Դոշիս վրա մաքրեցի որուտեմ, տեսնեմ կեսից ավելին ворտնած է։ Է, հիմի գցեմ, այսքան չարչարվել գնացել եկել եմ։ Համարյա մի դիսերտացիայի նյութ եմ հավաքել։ Ոնց գցեմ։ Մեկ էլ ասի, որ էշեմ, <laughs> էշի շատ է հասկանում, ворտնած խնձորը ворն է, մաքուր խնձորը որը։ Ասենց կերա գնաց։ Բա ինչ, Բա մարդ պիտի ապրելու սամթը իմանա։ Սամթը դրա համար ասում են՝ «Տո կերեք, կերեք աշխարը էշերինն է, կերեք»։ Էշը չկա, էշագինը կերեք։